maar ik het niet zo'n so persoon gekry nie, daarom het ek hulle gestraf. Ek was kwaad en ek het hulle laat sterf. Ek het hulle gestraf voor die dingen wat hulle gedoen het. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is.